Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 16th January 2019 from cchits.net. Today's show features HTEDS Crime by Dr. Groove Gang. de celles qui l'on connaît Hôte de mes racines, hôte de ce crime, j'ôte et je vis sur des rancards de trottoir. Ni amour, ni amant, mon amour. Bienvenue dans le plus vieux métier du monde. Balai Babikoum dans le cabaret des habitués. Welcome dans le bar tard, là où le décor ne change pas et le patron si, d'ailleurs. Sur le boulevard, de l'autre côté, quelquefois sur un autre trottoir. Mais si tu cherches bien, tu me trouveras dans le périmètre. Parce que c'est plus rentable de le vendre que de le donner. J'en ai fait un gain de temps, gain de pain de temps en temps, de plaisir aussi. Mon père m'a banni, m'a d'abord renié, puis rayé du livret de famille. J'étais jeune, jeune et jolie. Mon homme ne s'est jamais affalé sur mon plancher comme il le fallait. Oh, comme je l'aimais, mon Habibi, qui m'aime encore. Finalement, j'ai craqué. La routine, tout ça, c'est pas pour moi. Les langues de bois diront que j'ai pété les plombs. Les femmes chez les espionnent comme si c'était normal. J'ai senti s'écrouler le plafond plus profond de moi. Hôte de mes racines, hôte de ce crime. veux l'amour à chaque rencontre de celui qui sait me combler. Par contre, pas d'attachement. On croit que c'est facile, mais se taire est un critère de choix, pas un critère de foi. Tous les jours, les mêmes allers-retours, j'arpente tard dans la nuit pour te satisfaire. Sur quelques mètres, je fais des va-et-vient pour te plaire. Je suis mal regardée, considérée comme une fille de mauvaise vie. Mais à votre avis, est-ce un choix de vie ou un mal-être qui pousse ce cri Personne ne choisit le trottoir comme métier. Le jour où j'ai commencé, mon corps et mon esprit, je les ai enfermés dans ma tête. Ma vie s'est arrêtée. Mais devant l'exigence du porte-monnaie, me suis laissé tenter. Bienvenue à l'Edorado du triangle d'or. Sur cette terre, c'est la vie que j'ai choisie. Rien ne sert de me dévisager quand tu repars satisfait. La décision de tout changer ce jour a touché le fond. Dans mes pensées insensées, parce que le silence est bien gardé, je me sens concerné, libéré comme manipulé pas désarticulé, non. On parle d'un commerce, de la chair humaine pour la diète, 7. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Un état silencieux choisit de fermer les yeux pour ses bonnes affaires. Pète ou pas, le monde en est tellement plein, partout l'hypocrisie est la plus grande des putains. Masqué et marqué Marqué, masqué, marqué par les temps. Hôte de mes racines, hôte de ce crime. You were listening to a Creative Commons by attribution, licensed track by Dr. Groove Gang called HTED's Crime. Remember, you can vote for this track by visiting cchits.net slash daily slash 2019 0116. Your vote will decide whether it makes it into the best of the week weekly show which is available from cchits.net slash weekly. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net slash theme.